Վարարակնից սնվող աղբյուրներն ու ցայտ աղբյուրները այս ամռանը հավանաբար կգործեն։ Այսօրվա կրթական մակարդակը չեմ կարող բավարար համարել։ Էլմիրա Հայրապետյան, Արցախի հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ։ Ռուսիան կվերակառուցվի, այստեղ կգործի ռուսական մշակույթի տուն։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Ստեփանակերտը տոնականորեն զարդարվում է, մաքրվում ու բարեկարգվում։ Մայիսի 9-ն է մոտենում, հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի Շուշիի ազատագրման պաշտպանության բանակի օրը։ միջոցառումների կազմակերպման ու համագարկման քաղաքային հանձնաժողովի նախագահ Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետ Սամվել Ղուլյանից տեղեկացավ, որ մայիսի 8-ին համար 1 դպրոցում կմեկնարկի դպրոցականների միջև մինի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Մայիսի 9-ին Ստեփանակերտցիներին տոնական տրամադրություն կհաղորդեն մշակույթի քաղաքային տան փողային նվագախմբի կատարումները նախատեսված է անցկացնել դպրոցական շարադրությունների մրցույթ Արցախն այսօր Վերնագրով։ Մեր քաղաքի այն աղբյուրները, ցայտ աղբյուրները, որոնք սնվում են վարարակնից, չեն գործում։ Տարիներ առաջ ջրում հայտնաբերվել են մարդու առողջությանը վնասակար միկրոբներ։ Նշյալ աղբյուրներից ցայտ աղբյուրներից մի քանիսը միացված է ջրամատակարարման ընդհանուր համակարգին, որպեսի մանավանդ ամռան շոկ օրերին բնակիչները կարողանան հագեցնել ծարավը։ Ջրմուղ կոյուղի ընկերության տնօրեն Գագիկ Պողոսյանը ենթադրում է, որ ընթացիկ տարում վարարակնի աղբյուրակապի ջուրը վերջնականորեն կմաքրվի։ Դեռևս 2016 թվականից բարակնի աղբյուրակապում հայտնաբերվել է եւ մեր լաբորատորիայի եւ սանիպիդկայանի կողմից հայտնաբերվել են ջրի մեջ միկրոբներ, որ չի թույլատրվում խմելու համար օգտագործել։ Մասնագետների հետ համատեղ ուսումնասիրություն են կատարել, ողջվել է, որ վարակն է աղբյուրակապերի վերևի հատվածի Աշոտ Հովանեսյան փողոցի տները ճունեն կոյուղագից եւ օգտագործում են շամբոտիպի հորեր հորերից էլ տարիների ընթացքում սելավների ժամանակ ներծծվում եւ հասնում են միջև աղբյուրի այդ ակունքը կատարել ենք նախագծային աշխատանքներ, որ เป զի նշված փողոցի տների համար կառուցվեն նոր գողու համակարգ։ 16 18 թվականների արանքում նշված աշխատանքները քաղաքապետարանի միջոցներով, համայնքի միջոցներով կատարվել են։ Նշեմ, որ հայտնաբերելուց հետո այդ խնդիրը միանգամից մենք ջրանջատում ենք կատարել ու աղբյուրները անջատել ենք։ Նոր գոյողագծերը կառուցելուց հետո մի ամիս, երկու ամիս անց անընդհատ մենք հետազոտում ենք ջուրը։ Շաբաթը 1, երեկոն 1 ըստ գրաֆիկի հետազոտություններ ենք կատարում համատեղ սանիպիդկայանի հետ մոտավորապես 90%-ով արդեն այդ ջուրը մաքրված է եւ սպասում ենք վերջնական մաքրվե, որ เป զի տրամադրենք բնակիչներին։ Այսինքն ինքնամաքրվում է ջուրը։ Այո, այո, քանի որ այդ ջուրը դուրս է գալիս ժայռի տակից, մեխանիկական հնարավորություն ունենք մեզ մաքրելու, պիտի մաքրվի ինքնա մաքրման եղանակով, այսինքն անընդհատ հոսելով ինքը պիտի մաքրվի։ Ու ցուցանիշները անընդհատ բարելավում են տարիների ընթացքում, հա։ Կոյուղա գծերի կառուցումից հետո երևի 2 տարի է անցել, դեռ չի մաքրվել։ Ոչ, 2 տարուց ավել է արդեն, մոտորապես 3-3.5 տարի կլինի, բայց ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ դեպի դարական կողմնակին է մաքրվում։ Հույս ունենանք, որ այս տարի հնարավոր է աղբյուրները գործ Մեր հաշվարկներով այս տարի պիտի լրիվությամբ մաքրված լինի, բացի դրանից նշեմ, որ վարակեն աղբյուրակապերից սնուցվող քաղաքի տարածքում աղբյուրներից արդեն մի քանիսը միացված է քաղաքի շրջօրյա ջրամատակարարման հա։ համակարգից, որ เป զի բնակիչները կարողանան օգտվել։ Բնակիչները կարծում են, թե դա վարակնի ջուրն է։ Տարբերություն չեք տեսնում։ Ես համարա թե տարբերություն չեմ տեսնում մեր բնակարանների կռաններով գալիս ջուրը։ Սորակներով հոսող ջուրը։ Վարակնի ջուրը համարա թե նույն որակի նույն մաքրության ջուրեր։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Արցախի հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ Էլմիրա Հերապետյանը կարծում է, որ դպրոցներին պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել։ Այսօրվա կրթական մակարդակը նրան չի գոհացնում։ Քաղաքապետարանը ես կուզենայի որ քաղաքի բոլոր դպրոցներին ուշադրություն դարձնի կրթությունը դնի առաջին տեղում ինչու որովհետև եթե մենք տնտեսում ենք դպրոցների վրա պետք է մենք ավելի շատ բանտեր կառուցենք։ Այսօրվա կրթությունը Գրթական մակարդակը ես չեմ կարող համարել բավարար մանավանդ Ստեփանակերտցիների համար, ովքեր սեր ունեին, ունեն եւ հասկանում են ինչ է կրթությունը ով չի ալարում, բարձրագույն կրթություն է ստանում, դրա համար Ոսման հարգնել է կարծես նվազել։ Եվ այդ տարբերությունը ընդունակի եւ անընդունակի միջև նույնիսկ աշխատավայրում մել այդ տարբերությունը չեն դնում։ Նա, ով բարձրագույն է ընդունվել, ում ընդունակությունները չեն համապատասխանում տվյալ աշխատանքին, ավելի լավ է վաստակում, քան նա, ով ցավոք դա կա, ես հիշում եմ, տարիներ առաջ համալսարանի ընդունելության ժամանակ ռեկտորը այսպիսի արտահայտություն է արել դիմորդների ծնողներին, որ ում երեխաները երեխան գոնե կարողանալու է դրականը ստանա, հանգիստ եղեք իրենք ստանալու են։ Իսկ ովքեր կարող են գոնե միջև 7-ը ձգել, նրանք էլ են ընդունվելու։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր չձգեն, որովհետև մենք պիտի շենք կառուցենք այսա միջև հիմա մխրճված է իմ ուղի մեջ, որ շենք կառուցելու համար, որովհետև վճարովի համակարգ էր, այո, այ կրթությունը վերացել շենքի կառուցման ինձ համար շատ ծանր էր, շատ ծանր, միջև հիմա ես չեմ կարող հարմարվել։ Ես հազար անգամ ներողություն կարող եմ խնդրել, հազար անգամ ներող լինեն, որ երբ ասել են զոհվածի ընտանիքի անդամները կարող են առանց ոչ մի բան անվճար ընդունվել, ոչ թե որ ասենք եթե կոնկուրս է, եթե ինչ հաշվի առնեն նրա, ասենք կարգավիճակը, ապա այդ ժամանակ դպրոցը մի կերպ ավարտած աշակերտը կամ նրա կինը, որ ընդհանրապես կրթության հետ կապ չունի, ընդունվում էին Ես նույնիսկ նման դեպքում առաջարկել եմ այդ դեպքում ովքեր պիտի ասենք թե դիպլոմը առնեին փողով վճարի դիմաց, ապա հատուկ նմուշի դիպլոմ տվեք, որ իմանաք, որ ուղակի իրեն պետք է այդ դիպլոմը։ Զոհվածի ընտանիքին օգնություն ցուցաբերեք ամենայն ամենայն ձևով, բայց ոչ կրթության, այ այդ վիճակով։ Ես դեմ եմ նույնիսկ կրթության այն պահին, երբ ասենք թե եթե մեր զինվորականները ով կրթություն ունի բարձրագույն սպայական ինչ որ պաշտոներում եւ այլ կոչումներ են տալիս եւ այլ եւ այլ զինվորականը պիտի զինվորական կրթություն ունենա ոչ թե մեր տարբեր չգիտեմ ասենք թե ինչ ժամանակահատվածում ձեր բերած դիպլոմներով գնան նստեն սպայական պաշտոններում, դա ես չեմ համարում։ Ճիշտ դրա համար շատ շատերը ուղակի դիպլոմ ձեր բերելու համար են սովորում։ Ինչպես դուք նշեցիք, այսօր ցավոք պաշտոններ զբաղեցնում են նրանք, ովքեր մի կերպ դպրոցը ավարտել են։ Ասում են ժողովուրդ պատրաստվեք, արդեն չսովորողված սովորող աշակերտները վերադարձել են աշխատանքի։ Ահա որը։ Բայց իհարկե մենք ունենք շատ լավ սովորողներ, շատ լավ սովորողներ։ Ուղղակի ժողովրդի մոտ տենդենսը, որ ասում են, դե մեկ այլ է, դպրոցում ոնց էլ սովորի, ընդունվելու է այստեղ չլինի այնտեղ լինի, այնտեղ չլինի այնտեղ լինի, սովորելու է։ Դրա համար էլ մի տեսակ, ասենք թե կրթության մակարդակը կամ վերաբերմունքը կրթության նկատմամբ եւ ինձ թվում ասա հատուկ ծրագիր է, որ ժողովուրդը մի քիչ անգրագետ լինեն, որպեսզի ավելի հեշտ լինի ղեկավարելը։ Կառավարել։ Կառավարել, այո կուզենայի որ մեր երեխաները, մանուկները ունենային հնարավորություն յուրաքանչյուրը անվճար, ասենք սպորտային պարապմունքների գնալու։ Կան, կան, կան, կան մարզական խմբակներ անվճար են։ Անվճար, որպեսզի բոլորը ասենք թե ընդգրկված լինեն, տարբեր ժամանցի վայրեր երեխաների մասնագիտական կողմնորոշման օգնող այդպիսի խմբակներ, այսինքն երեխաների համար մտածել, որ เป զի այդ նույն երեխան ապագայում եւ լավ զինվոր լինի, եւ լավ քաղաքացի լինի, եւ լավ ընտանիքի անդամ լինի, չգիտեմ, երեխաներին պետք է դարձնել ուշադրություն, չեմ ժողտում նաեւ ծերերին։ Ձեզ հետ մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Հավանաբար մինչև 1 տարին Ստեփանակերտը կունենա ռուսական մշակույթի տուն։ Այն կգործի նախկին Ռոսիա կինոթատրոնի շենքում։ Ունկնդրին հիշեցնեմ, որ 90-ականների վերջերին այն արդեն որպես սպայի տուն էր ծառայում։ Հետագայում Ստեփանակերտի զարգացման հիմնադրամն այստեղ վերակառուցման աշխատանքներ սկսեց, ինչպես խորհրդային տարիներին կինոնկարներ պիտի ցուցադրվեին, ինչի կարիքը մայրաքաղաքում իսկապես կար։ Սակայն ինչ-ինչ պատճառներով շինարարությունը սառեցվեց։ Երկար տարիների ընդմիջումից հետո Ռոսիան նորից պիտի վերակառուցվի։ Նախագծի կազմումից հետո շինարարները գործի կանցնեն։ Այս անգամ հուսանք ամեն ինչ բարեհաջող ավարտին կհասցվի։ Ռուսական մշակույթի տանը նախատեսվում է ունենալ ռուսական դրամատիկական թատրոն, կրթական կենտրոն, հայ-ռուսական բարեկամության թանգարան, գրադարան եւ այլ հաստատություններ։ շարունակում ենք թվարկումը։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Մեկը մայիսի 1988 թվական Ստեփանակերտում մայիս մեկյան ցույցը վերածվում է հանրահավաքի։ Աշխատավորները նորից են առաջ քաշում Լեռնային Ղարաբաղը հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու պահանջը։ մայիսի 1988 թվական Շուշի քաղաքում ադրբեջանցիները ծեցում են մի երիտասարդի Վիտալի Հրանտի Պետրոսյանին։ 6 մայիսի 1988 թվական Ստեփանակերտում քաղաքացի Տ. Աբասովը անստապ վիճակում կատարում է չարամիտ խուլիգանական գործողություններ։ Հարվածելով Ռշակարյանին եւ Ա Դանիելյանին նրանց պատճառում է մարմնական վնասվածքներ, ինչպես նաեւ ջարդում է Շաքարյանի ավտոմեքենայի ապակինները։ Փաստիկապակցությամբ հարուցվում է քրեական գործ։ հուլիսի 1988 թվական Վիտալի Պետրոսյանի հայրը Հրանտ Նիկոլայի Պետրոսյանը զանգահարում է Շուշվա ներքին գործերի շրջանային բաժին եւ հայտնում, որ որդին, ում ադրբեջանցիները ծեծել էին, մահացել է, փաստիկապակցությամբ հարուցվում է քրեական գործ։ Տեղեկությունները քաղված են Վահան Հարությունյանի իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում գրքից։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի մայիսի 5-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։